ظلمة الليل البهيل الأليل يا من يرى ويرى مناق عروقها في ko se od vas odmetne, ko postane muslim od vas, pa znajte da će Allah dovesti ljude, dovesti narod koji je on voli i koji njega vole. A zatim Allah se barak je opisuje, ko su ti ljudi? Posebno ovaj ajet treba vidjeti nas u našem vremenu, kada je otpadištvo postalo većina kod ljudi. Otpadištvo je postalo svakodnevnica. Viđamo ljude koji će biti islamu, ali su otpadištvo. ويرى مناط عروقها في نحرها في Allah kada bi počeli da nabrajamo ljude koji se pripisuju islamu, u kjasnima koji su počeli nevernici, ne želimo da govorimo, jer o njima nema rasprave. Nego onima oh, koji se, koji su cioè, cioè. se uvukli poput niševa od muslimanske redaje, pijući bolesti, muke i nutra. Sani su se ne sabahli od Kabe. A mušnici su ga vrijeđali, sallallahu alaihi wa sallam. Na njegovom licu se vidjelo kako mu teško padaju njihove riječi. pa se nakon jednog telafa okrenuo prema njima i rekao ja naše da kureš, o kurešije, žiktu kum bi tebi, došao sam na vas konja. To je odgovor onima koji kažu Allahov poslanik je bio vlast i prema vjernicima i prema nevjernicima.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 كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Svaki vjernik I svaki mu'min u Allaha Tebare ta'ala zna i poznaje svojstvo Allaha tebarek Tebare ta'ala da Allah tebarek Tebare ta'ala ima svojstvo ljubavi. Da, je, da ima svojstvo da on Subhanahu Wa Ta'ala voli. Isto kao što i njegovi robovi imaju to svojstvo ljubavi. Međutim, to svojstvo ljubavi kod Allaha tebarek Tebare ta'ala je onako kako njemu pripada tebarek Tebare ta'ala i kako on to zaslužuje. Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tebareke ve ta'ala voli svoje robove na način kako to njemu dolikuje su- subhanahu wa ta'ala i također njegovi robovi iskreni vole njega subhanahu wa ta'ala kaže Allah tebareke ve ta'ala fesaufe je'ti lahu bi kaumin kada se ljudi kada se ljudi poremete i upropaste ili ako se odmetnu فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Allah će dovesti narod koje on voli i koji njega vole Tebare Tebara. Kao što rekao smo, ljubav između Allaha te Tebare Tebara i njegovih robova je obostrana. Jer šta vrijedi čovjeku kada voli Allaha te Tebare Tebara ako Allah te Tebare Tebara njega ne voli? Dakle, ta ljubav mu neće puno koristiti. Zato je obaveza svakom muslimanu da stekne ljubav Allaha te Tebare Tebara. Kaže Allah te barek kvetala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا Ima ljudi koji pored Allaha barek kvetala uzimaju lažne bogove, kipove, kumire, da ih obožavaju. يُلِبُونَهُمْ كَهُبِ اللَّهِ I vole ih kao što se samo Allah voli ili kao što se samo Allah smije voleti. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ هُبَّ لِلَّهِ A oni koji vjeruju, mu'mini, vjernici, njihova ljubav je najveća prema Uzebareke Veteana. Dakle, ljubav, kao što, kao što je svima poznato, i badet jednog čovjeka je izgrađen na ove tri stvari. Na, prvo mjesto strah, onda vaha Tebarek Vetara. Na drugo mjesto ljubav prema njemu Tebarek Vetara, a zatim nada u Allahovu Tebarek Vetara milost. Ko bude Allah Tebarek Vetara obožavao, ko što znate, samo iz straha, bez ove, druge dvije stvari je Haridžija. Ako bude Allah te barek dala obožava samo iz ljubavi, bez straha i nade, on je sufija. Ako bude Allah te barek dala obožava samo radi iz nade ili nadom, takav je murđija. A ja molim Allah te barek dala da nas sačuva da, da budemo od, da ne budemo od bilo koje dove tri skupine. A pravi mu'min mu'ehid je onaj koji obožava Allah te barek dala iz straha, iz ljubavi i iz nade. Iz riječi Allaha te bareke ta'ala kada kaže kul in kane aba'ukum wa abna'ukum wa ihvanukum, wa aširatukum, wa amwalukum wa amwalun iqtarastumuha wa tijaratum takšavne kasadaha wa mesakinu terdevneha, أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي قوم الفاسقين رسي ako su vam sinovi vaši, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i porodice vaše i vaši imeci koje ste stekli i vaša roba trbovačka za koju se bojite da ne propadne ili da neće prođe imati. Ako su vam ove stvari i vaše i vaše, vaši domovi i stanovi u kojima živite, ako su vam draži i voljeni od Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovog poslanika sva celene, i ako su vam draži od džihada na Allahovom tebare kadara putu, onda sačekajte dok Allah subhanahu wa ta'ala svoju odluku ne donese Allah sigurno neće uputiti da napravi put narod, narod griješnički, narod griješnički. Iz ovog kajata moramo shvatiti da je ljubav prema Allahu Tebare Kvetala obavezna. Allah Tebare Kvetala u ovom ajetu prijeti pa kaže Allah neće uputiti fasike. To je prijetnja Allaha Tebare Kvetala, a prijetnja u Kur'anu ne dolazi osim kod velikih grijeha ili kod napuštanja nekog od važiva. Tada dolazi Allahova prijetnja. Dakle, iz ovog ajeta moramo shvatiti da je obaveza, obaveza ljubav prema Allahu te bareke tala. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي Tako mi ono učio je ruci moja duša. <clears throat> لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب i uvedihi, i uvijenasi ježmaj. Tako mi ono učio je ruci moja duša. Niko od vas neće vjerovati onako kako treba vjerovati. Sve dok mu ja ne budem draži i od njegovog djeteta, i od njegovog roditelja, i od svih ljudi. Ovo je kada je u pitanju Allahov poslanik prenosio s objave, objave. A kako treba, kako onda treba da bude ljubav prema onome koji šalje tu objavu, subhanallah kako onda treba da bude ljubav prema onome koji šalje tu objavu. La haule ve la kuete illa bila. <clears throat> Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi ve sallam. Selatetun men kunne fihi vajada bihi halavetel iman. Isus koje čovjek naće kod sebe ili ih prikupi, osjetit će slav imana osjetit će slav imana. I vada i neki, neki ljudi, neki vjernici, Allah se bareš da dala im je dao da osjete slav imana. Čovjek nikad neće zavoljeti Allah se bareš da dala sve dok ne zavoli njegove propise. Kao što kaže Selek Usalić, čovjek nikad neće doživjeti potpunu ljubav prema Allahu se bareš da dala. Sve dok ne bude dao prednost onome što Allah voli, nad onome što on voli. Jer nekad čovjek voli nešto, ali zna da Allah voli nešto drugo. Ako budeš dao prednost onome što Allah voli, osjetit ćeš slast imana i šalav teala. Kao što kaže Allah te barek ve ta'ala, asa en, en tuhibbu šeden, uhu šeru nekum. Moguće je da vi nešto volite, a ona ispadne, ispadne zlo kod vas. Allahu a ja'lemu, entum na ta'lemu. Allah zna, a vi, a vi ne znate. Zatim kaže sallallahu alejhi ve sellem: "En yakuna Allah En je kuna Allahe wa Rasulehu ahabbe ilaihi mima siwahuma da Allah, da mu Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik budu draži od, svi, od bilo koga, od bilo koga. Zatim kaže, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله إذا voli čovjeka isključivo samo radi Allaha تبارك وتعالى da, da ne voli čovjeka osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala <clears throat> وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منها كما يكره أن يلقى في النار إذا مرضي دقى الله تبارك وتعالى ونشطه إذا مرضي تسراتي ونفسه نقش دقى الله تبارك وتعالى إذبه إذنك da mrzi to isto toliko ko što mrzi da bude bačen u džahnem. Da bude bačen u vas u la u la ila bilani. Kao što kaže Ibn Hayy rahimehullah ta'ala. Čućemo ljude kako prizivaju da vole Allaha te bareke ta'ala. Čućemo ljude kako sebi pripisuju svojstvo ljubavi prema Allahu te bareke ta'ala. Međutim, nije poenta u onome što ljudi pri, prizivaju i pripisuju jedni drugima, već je poenta u dokazima. Pa kaže Allah te bareke ta'ala. Dakle, recim, o Muhammede, Kul, recimo o Muhammede, obavijesti ih, ako vole Allaha, kul in kuntu hibbuna Allahe, fe tebi uni, juhbibu humullah, recimo o Muhammede, ako Allaha volite, dakle da ne bude to samo prazna priča, prizivaš, ja volim Allaha, u stvari svako će reći ja volim Allaha, ali da li voli Allaha ili da li Allah njega voli, vidjet ćemo u sljedećim rečima. A? Kul in kuntum tuhibbun Allahe fe tebiuni yuhbitkum Allah. Reci, ako Allaha vidite, mene sedite, Muhammeda se mene sedite, yuhbitkum Allah, pa će Allah vas sedi. U tome je poenta. I u tome možemo vidjeti da mnogi ljudi ne vole Allaha te bare vidara onako kako ga treba voljeti. Zašto? Zato što ne sjedi Allahovog poslanika sa sveme. Dalje kaže Allah, Allahov poslanik sa sveme. Uh, <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم Zatim kaže uh, Ibn Kajim Rahim Al-Tara, ovaj ajet je ulema nazvala ajetul mehadba, ajet ljubavi prema Allahu, dakle, zato što se iz njega, zato što se iz njega vade ovi, vade ovi kotifu. Sljedeća stvar jeste svojstva onih koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Kako bi bili mi od onih koje Allah se bareke ta'ala zavolio i kojima je Allah se bareke ta'ala dao svoje blagodati, moramo ispuniti nekoliko stvari ili moramo znati ko su ti ljudi koje Allah se bareke ta'ala voli kako bi mi, kako bi mi sa Allahom se bareke ta'ala doslovom bili od njih. Kaže Allah se bareke ta'ala, Ja, ejuhe, ladina, amenu, Men yartada minkum an dinihi fa sawfa yati lahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbune. O vjernici, ko se od vas odmetne, ko postane mursed od vas, pa znajte da će Allah dovesti ljude, dovesti narod koji je on voli i koji njega vole. A zatim ih Allah se barek je opisuje ko su ti ljudi. Posebno ova jare bi trebao da interesuje nas u našem vremenu, kada je otpadništvo postalo većina kod ljudi. Otpadni što je postalo svakodnevnica. Viđamo ljude koji se pripisuju islamu, ali su otpadnici. I oni su zavladali svijetom. Ili su nevernici, ili su otpadnici. Muštedi. Kaže Allah te barek i dara, o vernici, ko od vas otpadne od svoje vere, pa neka zna da će Allah dovesti skupinu koje on voli i koji njega vole. A molim Allah te barek i dara da mi budemo od ove skupine izzetin ale kjafirin, ponositi su prema nevernicima. E zilletin ale mu'minin, ponizni su prema, ver, prema mu'minima, prema vjernicima. E izzetin ale kjafirin, a ponositi prema kjafirima. I uđahidune fi sebi ila, bore se na Allahom putu, wala jehafune leume terain, i ničijeg se ukora i prijekora ne boje. Subhanallah. Iz ovog areta možemo izvući četiri svojstva koja molim Allah te barek i tada da nam podari za mi, da mi budemo nosioci ova četiri svojstva. Prva stvar jeste, edilatin ale mu'min, ponizni su prema vjernicima. Prvo svojstvo skupine koje Allah te barek i tada voli i koji Allah te barek i tada vole, jeste edilatin ale mu'min, ponizni su prema vjernicima. Subhanallah. Subhanallah porizni, u što ulazi milostivi su i blagi su prema mu'minima. Subhanallah. Kaže Aba, rahimahullahu ta'ala, lal mu'minin, kel veled li varidihi. Vjernik je vjerniku poput djeteta njegovom, njegovom roditelju. Svaki vjernik mora da bude, dakle da bude u tvojim očima poput tvojeg djeteta Da si blag, da mu želiš dobro. Koji otac želi tvojme, koji roditelj želi tvojme djet, ovaj, uh, djetetu? Šer, zlo, niko. Dakle, vjernik mora u tvojim očima da bude poput tvojeg djeteta. Poput tvojeg sina o kojem me vodiš brigu, prema kojem si, milo, kome si milostiv, kome želiš hajr, takav treba da bude vjernik u tvojim očima. وعلى الكافرين كالأسد كالأسد على فريسته A prema kjafirima, kaže Ata, Rahima Lutara, a prema kjafirima da bude poput prijen, poput plijen Allahu. Dakle, kjafir treba da bude u svojim očima kao što je prijen u očima lava. Nema sa njih milosti. Subhanallah. Ovo ti riječi Ata, Rahima Lutara. Subhanallah. Međutim, mi danas možemo i tekako videti suprotno. Dakle, kod koga vidimo suprotno da je prema kjaziru kao prema svojom djetetu blag, a prema vjeriku poput blaga prema plijenu, znajte da takav čovjek nije ispunio ljubav prema vahu, prema Tebara i prema njegovom poslaniku i prema Islamu. Već je obaveza muslimana, kao što kaže Abara ima Allah da bude prema vjernicima blag i milostnik kao prema rođenom djetetu, a prema kjazira da bude kao lag prema, prema svome smjenu. da se čine dobra djela a od nevaljalih odvraćate. Dragi Također Allah poslanik sallam je bio vlad prema vjernicima, ovaj pa kaže se Barak ili Teala, da bude nosioc zadnje poslanice, da kad ja ekum rasulu min anfusikum, došao vam je poslanik od vas iz vaših redova, azizun alejhi ma anitum, njemu je teško to što vi doživljavate, što doživljavate od muke i teškoće, dakle nije da briga, Allah poslanik je bio pravi vođan kakvog nakon njega nikad nije bilo. Vodio je brigu od svakog pojedinca vjernika, subhanallah, je pravi emir. Međutim, današnje emire i vladare i vođe ne interesuju ga njegovi podanici. Ne interesuju ga njegovi podanici. Teško mu je to što doživljavate od poteškoća. Harisun alaikum, vodi brigu od vama, vodi brigu o vama. Želi da vas čuva, želi da interesuje se za vaše stanje, bil mu'minina raufu rahim, a prema vjernicima je blag i milostiv. Zatim kaže Allah se bari kazala sad ima rahmeti min Allah i linta lehum, ti si iz Allahove milosti tako blag prema njima, prema njima bio. Ulev kunte fadden ghalidel kalbi lel fadu min hafik, a da si ti prema njima bio okrutnog srca i okrutan i kruto, e, čvrstog srca, kamenog srca, vi bi se oni razbježali oko tebe. Subhanallah. I vala, i ćemo danas vidjeti takve ljude. Kada god neko dođe sa takvim ponašanjem, osoran, osoran i grub, ljudi će se razbežati oko njega. Jer niko ne voli da ima posla sa takvim ljudima. Zašto? Zato što je svoju grubost upotrebio tamo gdje ne treba. A to su mubini. A nije ne upotrebio tamo gdje treba, a to su kafiri. La hawla lana wa kuvata illa illa sljedeća stvar jeste a izdetin ala kafirin. Oni koji Allah se bare kada voli i koji istinski Allaha vole, imaju jedno svojstvo a izdetin ala kafirin. Ponos, ponositi su prema kafirima. Allah u poslanih su sveme zavafio po kjabe. A mušnici su ga vrijeđali, sallallahu alihi wa Na njegovom licu se videlo kako mu teško padaju njihove riječi. Pa se nakon jednog tavafa okrenuo prema njima i rekao ja naša da kureš, o kurejš je, džiktu kum bi zebe, došao sam da vas konjem. To je odgovor onima koji kažu Allah poslanik je bio vlad i prema vjernicima i prema nevjernicima. Nije tačno. Rekao je džiktu kum bi zebe, došao sam vam sa klanjem. La haule lana, o la kuete, illa illa. Kaže Ibn Ketir, rahimahullahu ta'ala, ovo je, ovo su svojstva pravih vjernika Dakle, da su ponizni i blagi prema vjernicima, a žesto i grubi prema nevjernicima. Ovo su svojstva pravih vjernika. <clears throat> Da bude blag prema svome vratu, a da bude ponosan prema svome neprijatelju. Kao što kaže Allah te bareke wa ta'ala, Muhammedun Rasulullah, Muhammed je Allahov poslanik, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Muhammed je Allahov poslanik, a oni koji su sa njim, njegovi prijatelji, njegovi drugovi, oni koji su uz njega. A molim Allaha te bare da se ovo odnosi i na nas. Koja su njihova svojstva? A šiddao ala kufa. Bez toki su prema kafirima. Ruhema u bejnekum. Bejnemum. A međusobno su milostivi. Ne, međusobno jedni prema drugima su milostivi. La haule lana ila kuvete illa billah. Kaže Selef Musarih. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دحوك القطال od svojstava Allahovog poslanika je bilo da je bio dahut i kaptal, da je bio onaj koji nasmije, nas, nas, nasmijava druge, to je vjernike, kaptal, da je ubijka prema nevjernicima. Kaže se lepo sali, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, dahukul kaptal. Bio je onaj koji nasmijava, na, nasmijava, na, na, nasmijava ljude, koji raspoložava i kaptalj, ubitav. Pa kažu, bio je onaj koji nasmejava vjernike, a koji je upitačan kada su upitali njegovi neprijatelji. La haula vela huete i la lila. Treća stvar skupine koju Allah voli i koji istinski Allah vole jeste el džihadu pise bilila, borba na Allahom te barke od tala putu sa svojim tijelom i sa svojim rukama i sa svojim imetkom i sa svojim jezikom i sa svojim vremenom i sa svim što čovjek posjeduje i može da se bori na Allahovom te bareke da se ala putu. Zato molim Allah te bareke da nam podari ova svojstva. Četvrta stvar jeste Ennehum la te'huduhum fillahi neume telai. Skupina oni koji, koji Allah voli i koji Allah vole jeste da se na putu prema Allahu ne boje ničije ukora. Ne interesuje ih uho, ne interesuje ono što pričaju ljudi o njima. Kada nekog voliš, kada ti stalno ljudi pričaju, kada čovjek voli neku ženu, pa mu stalno njegovi roditelji trube i braća i prijatelji, ma nije ona za tebe, on nije voli, nije ona za tebe, ostavi je. Malo pomalo počet će da razmišlja o tome. U najmanju ruku počet će da razmišlja o tome što mu pričaju. Međutim, kada je ljubav vjernika prema lahu pitanju, ne slušaju, ne interesuje ih ono što pričaju ljudi. Subhanallah. Dakle, čovjek, kada je u pitanju ljubav prema nekome ljudi, može da popusti. Stalno sluša priče, razmišlja i tako dalje, tako dalje. Ali kada je u pitanju Allah, ne razmišlja o tome. Ne želi takve stvari da sluša, apsolutno. Ide svojim putem. Subhanallah. Molim Allah, da barek sada, da nam olakša da budemo od onih koje on, da barek sada, volim. Spomenut ćemo hadis od Ebi Hureyreta radijallahu anhu, koji je bilježio imama Buhari i ima muslim, rahimahum Allahu ta'ala, da je Allah postanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, dakle ovom hadisu možemo naći muštuk za vernike i iste kako veliku prijetnju i opasnost za one koji to nisu. Pa kaže Allah postanik sallallahu alaihi wa sallam, inna Allahe iza ahabe abden da'a Džibrile fa qali. Kada Allah zavoli svoga roba, pozove Džibrila pa mu kaže, inni uhibbu fulanen fa ehibbe. Ja volim tu i tu osobu, ja volim tog i tog, pa ga i ti voli. Pa ga i ti zavoli. Pa yuhibbahu Džibril, pa ga i Džibril zavoli. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه Zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je zavolio tu i tu osobu, tog i tog čovjeka, pa ga i vi zavolite. Pa ga zavole i stanovnici nebesa la haule vera kuvete ila bila. Thumme juda lehu al kabul fil ard, a nakon što ga zavole stanovnici nebesa, bit će mu dat kabul na zemlji. Bit će mu dat kabul na zemlji. Ljudi će ga na zemlji prihvatiti. Voli će ga mu biti. Srce će ga monatice i kjafiri. La haula je la kuvete illa bila. I neće pravog vjernika mrzati osim u munafik. Ili teški grešnik, ili kjafiru Allaha subhanahu wa ta'ala. وإذا أبغد الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغد فلانا فأبغده kada Allah te bareke dala zamrzi nekog čovjeka on pozove Džibrila pa mu kaže ja sam zamrzio toga, mrzim ga pa ga i ti mrzi, pa ga Džibril, pa ga i Džibril zamrzi. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه Zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa kaže Allah je zamrzio tu osobu. Pa ga i vi, pa ga i Subhanallah. قال فيبغضونه ثم suda lehu el Bagdati l'ars. Zatim ga kanonici nebesa, bit će mu zapisana mržnja na dunjavku. Svi će ga mrzati. Wallahi, kada bi počeli da nabrajamo ljude koji se pripisuju glavu, o kjasinima koji su osnovi nevernici, ne želimo da govorimo, jer o njima nema rasprave, niko o onima koji, se, koji su se uvukli poput miševa u muslimanske redove, sijući bolesti i smutnje iznutra. Vidjet ćemo ih kako su najodvratniji ljudi. La haule lena, wala kuvete, illa billah. Molim Allah te bareke tala da nas sačuva svojstva, da nas Allah te bareke tala mrzi. A Allah te bareke tala nije nepravedan, već je rob taj koji sam sebi nepravdu čini. Ako čovjek želi da bude od onih koja Allah te bareke tala voli, mora da se osvrne na riječi Allaha te bareke ta'ala u kojima opisuje ljude koji je voli subhana ve ta'ala. Pa kaže, pa kaže šejh Hafizahullahu ta'ala, na prvo mjesto su al muhsinun, dobročiniteli. Kaže Allah te bareke ta'ala o njima, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin i dobročinitelj. Dobročinstvo činite, jer Allah voli one koji čine dobročinstvo. Tako će kaže Allah se bare kvetala, وَالْحِمِينَ الْغَيْرَ وَالْعَافِينَ عَنِ nas. I oni koji svoju sržbu suzdržavaju i koji ljudima prašaju, وَاللَّهُ يُحِبُّ muhsinin. Allah je, a Allah voli dobročinitelje. A Allah voli dobročinitelje. Volim Allah se bare sada da nas učini od dobročinitelja. Sljedeća stvar jeste, اَتَّوَابِينَ Oni koji se stalno Allahu te barek ve tala kaju, kaže Allah te barek ve tala, inna Allahe yuhibbu tawabin, u istinu Allah voli one koji mu se kaju. Subhanallah. Također, Allah te tala voli el mutatahirun, oni koji se stalno čiste. Pa kaže Jalla wa ala, inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahirin, Allah voli one koji se stalno kaju i oni koji se stalno čiste. Mutatahirin, može imati dva značenja. Koji se čiste od grijeha teubom i stikvarom i koji se na dunjaluku čiste od vanštinskih prtina. La haule vela kuvete ila ila. Također kaže Allah te bare kretara Fihi rižalu i juhibbune en jete paharu U njima su ljudi U njima su ljudi koji vole da se čiste i wallahu yuhibbul mutahhirin a Allah voli one koji se stalno čiste. koji كويسكيستة لا حول ولا قوة إلا بالله شرط ظروف يسو المتقون بوغو بويازني oni koji se boja Allaha tebareke ve taala kaže Allah tebareke ve taala njima bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna Allaha yuhibbu al-muttaqin uistinu ili sigurno onaj koji bude ispunio datu riječ ugovor koji je dao Allahu tebareke ve taala wa taqa i koji se Allaha bude bojao fa inna Allaha yuhibbu al-muttaqin pa neka zna da Allah u istinu voli oni one bogobojazne oni koji ga se boje te bareke vetala Peta vrsta jesu sabirun, oni strpljivi. Kaže Allah te bareke vetala o njima وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Niti su posustali, niti su oslabili izgubili snagu kada je u pitanju borba sa kafirom, kada je u pitanju džihad protiv nevernika. وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا Niti su oslabili, izgubili snagu, niti su pali očaj, Wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli one koji su strpljivi. A kaže Selefu Salih, sabur je najgor, najgorčija stvar. Onaj koji ga ima i te kako trpi gorčinu. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli one koji su trpili. Molim Allah te barek da nam podari sabura koje kon voli te barek vetara. El mutevekilun, oni koji se na Allaha te barek vetara oslanjaju, kaže Allah te barek vetara, <clears throat> فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أكذا سأضوشي شنشو تيسك وصلنا الله إن الله يحب المتوكلين الله volí one koji se na njega oslanjaju. Ako hoće da se osloniš na nekoga, osloni se na Allaha. Nemoj se oslanjati na druge. Osloni se na Allaha te barek wa ta'ala. El muhsitun, oni koji su pravedni, kaže Allah te bareke tada, fakum bejnehum bil qis, sudi im, sudi među njima pravedno, sa pravdom, inna Allahe yuhibbu il muhsitin, Allah voli one koji su pravedni, Allah voli one koji su pravedni. Također, el muhlisune fil džihad, oni koji su iskreni u džihadu, kada ratuju protiv kafira, koji su iskreni, koji su rade čisto radi Allaha te barek vatara, niti radi nacionalizma, niti radi svojeg plemena, niti radi imetka, nego čisto da bi Allaha te barek vatara bila riječ godnja, kaže Allah te barek vatara, inna Allahe yuhibbu lezine yukatilune fi sebirihi sattva, ke ennehum bunjanu marsus, Allah u istinu voli one koji se bore na njegovom putu, u stakovima poredanim, kao da su bedeni čvrsti, kao da su beden i čvrsti. Allah se bareke tada voli takve koji se iskreno radi Allaha se bareke veseala bore. Skupina ovoj skupini, skupina koja je suprotna onima koja Allah se bareke tada voli, jesu neprijatelji Allaha se bareke tada. I svako od nas mora kako da povede računa da kod sebe ne nađe neko od svojstava koje ćemo spomenuti, a molim Allaha te barek tada da budemo daleko od ovih svojstava. Na prvo mesto su el kafirun, kafiri. Allah te barek tada mrzi kafire, pa kaže fa in te vajlau fa in na Allahe la ljubul kafirin, ako se oni okrenu, pa neka znaju da Allah mrzi kafire. Ako se okrenu, neka znaju da Allah mrzi kafire. Također, također kaže Allah te barek tada, jemhaku Allahu riba, wa yurdi sadakat. Allah odbacuje uništava kanatu, a daje prođu trgovini, daje bereke i, i, i čini ga a, i čini da ljudi od njega imaju i tekako koristi i čini ga da i čini trgovinu da ljudi od, nje, od trgovine imaju koristi Wallahu la yuhibu kulla kafarin azim Allah u istinu ne voli ni jedno kafira grešničkog također kaže Allah te bare kada o kafirima inna Allahe yudafiu anil ladina amenu Allah u istinu brani i štiti one koji vjeruju inna Allahe la yuhibu kulla harwanin kafur Allah u istinu ne voli ni jednog prevaranta kafirskog ni prevaranta kafirskog Druga skupina jesu muhtedun, oni koji, koji prelaze granicu u neprijateljstvu i koji prvi počinju sa pesadom. I koji prvi počinju sa neprijateljstvom, kaže Allah sebare kredara, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ I borite se na lahvom putu protiv onih koji se bore protiv vas. وَلَا تَعْتَدُوا Ali ne možete započinjati. إِنَّ la لَا يُحِبُ الْمُحْتَدِينَ Jer Allah ne voli one koji prvi započinju kavku, koji zapodjevaju kavku. Takođe kaže Allah te barek vetara, Udhu rabbekum tadarru'am wa hufja, moli Allah te barek vetara, i straha, očekujući njegovu nadu, ponizno, innehu la yuhibbul muhtadin, a Allah ne voli, a Allah ne voli one koji prelaze granice i koji šire, šire se sad. Također u to ulaze i mufsidun, mufsidun, kaže Allah te barek vetara o njima, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا I na zemlji fesad stiju, nere stiju, وَاللَّهُ لَا يُرِبُّ الْمُفْسِدِينَ A Allah ne voli one koji fesad šire. Allah ne voli one koje, koji fesad šire. Također kaže Allah te barek vatara وَلَا تَبَغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ I ne čini fesad, ne čini nere na zemlji. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin jer Allah ne voli one koji fesad i nered na zemlji, na zemlji čine. Četvrta grupa jesu al-Balimun, nepravednici, koji čine ljudima zulum, nepravdu i nasilje. Kaže Allah te barek tada o njima, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Ako oprosti i popravi stanje, njegova nagrada je kod Allaha, innehu la yuhibbu zalimin, a on uistinu ne voli one koji koji čine nepravdu ljudima, koji su, koji su nepravedni. Takođe el muhtarun u el mutekebirun, oholnici, oholnici koji se ohole i koji se hvališu. I u istinu, jedno od ružnih svojstava čoveka je kada mu je svaka treća riječ ja. Pa ja, pa sam ja, pa ja, pa uvijek ja. La haule lana wa la kuvete ila bila. Hval, oni koji se stala hvališu, Allah se barek vetela, ne voli takve. A ne voli ni one koji se ohole, koji se ohole, bez obzira O čemu se radilo? Pa makar se ohorio radi namaza da kaže ja sam bolji, ja obavljam namaz. Naravno, more, dozvoljamo da se oholi prema kjadiju, ali ne smiremo da se oholi prema vjerniku. Dozvoljena je da se oholiš prema kjadiju sa svojim ibadetom. Pa da kažeš ja sam mu'min, da ti to bude ponos, da ti to bude gornost. Ja sam ukmin, a ti ti kažeš ti se tu ženem. Ali ti nije dozvoljeno da se omriš prema vjednicima sa svojim namazom, pa da kažeš ja klanjam bolje, moj namaz je lepši od tvojega. Vidiš kako sam ja bogobojazan, mašala mi bilo, a ti nemaš pojma ni o čemu. Allah te bare kada mrzi takve ljude. Pa kaže te bare kada inna Allahe la yuhibu men kjane muhtaren zahura, Allah u istinu ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. Koji se ohole i koji se hvališu. Također kaže Allah te bare kada wala wala tamshi fil ardi maraha i nemoj na zemlji da ideš oholo, šepureći se. Naravno, kažem opet prema vernicima, a kada je čovjek u džihadu, prema kjatrima, on je dozvoljeno i tekako da se šepuri i da se širi kako bi nanio strah Allahovom te bareke da tada ne djetelju. Zatim kaže, inna Allahe la yuhibbu kulle muhtarim fahur, Allah u istinu ne voli nijednog od onih koji se ohole, koji se ohole i koji se hvališu. Također kaže Allah tebareke ta'ala La jarama anna Allahe ya'lemu ma yusiruna wa ma yu'linun Nema sumnje da Allah zna ono što oni na javu iznose i ono što kriju Innehu la yuhibbu il mustakbirin Allah ne voli oholni A u istinu Allah ne voli, oh, oholnike Allah u istinu ne voli oholnike Uzmite bilo koje kod oholnika Wallahi tebareke ta'ala Allah ga ne voli A i svakog oholnika kojeg mi poznajemo ljudi ga ne voli. Baš zbog toga što Allah ne voli, ljudi ga ne voli. Budeš li imao jedno od ovih svojstava, Allah se bare kentala će ti zapisati na dinjaluku razbogit, mržnju. Pa će se ljudi mrzeti baš zbog ovih svojstava. A molim Allah se bare kentala da nas izdječi i da iz naših srca otkloni ova, ova svojstva. La haule lana wa la kuvete illa dila. Šesta, šesto svojstvo ili skupina ljudi koja Allah mrzi jesu al-ha'inun, prevaranti, prevaranti koji se ne drže da se riječi koji varaju ljude kaže Allah te barek ve tala o njima fembid fembid ilihim ala teva ti im uzvrati isto merom inna Allahe la yuridbu khainin a Allah ne voli prevarante Allah ne voli one koji varaju također kaže Allah te barek ve tala ولا يجادل عن الذين يحتالون أنفسهم nemoj se raspredati onima koji sami sebe varaju Nemoj se raspravati o njima. Inna Allahe la yuhibbu men kana hawanan azima, a Allah subhanahu wa ta'ala u istinu ne voli one koji su prevaranti grešnički. Kada Allah u poslanih sveme kaže, men zaše lafe lejte mina. Ko nas vara ne pripada nama? Ko nas vara nije naš, nije naš. La hawle lana, u la kuvete, illa billah. Osma stvar, gdje su? Sedma stvar, gdje su? el muđahirune bisu, oni koji javno grijehe rade. Pa kaže Allah te bare kratara, la juhibu Allahu džahre bisu, Allah ne voli javno činjenje greha. Min el kauli illa men dunim. Osim onaj kome nepravda bude učinjena, pa da dođe pa da ispriča ono što mu je učinjeno. La haula lena vela kuete illa bila. Sljedeća skupina jesu oni koji pretjeravaju i koji se rasipaju. Rasipnici, kaže Allah te bareke ve taala njima وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا jedite i pite, ali ne pretjerujte. Inna Allah la yuhibbu al-musrifin, innahu la yuhibbu al-musrifin, jer Allah u istinu ne voli one koji se rasipaju rasipnike i one koji pretjeravaju. Također, Allah ne voli one koji se raduju zbog grijeha, koji se raduju radi učinjenog grija, da bez obzira da li oni činili taj nijet ili ga činili drugi. Pa kaže, jer hvala lehu kaumu la tefra, kada mu narod njegov reče, ne možete radovati. Inna Allahe la ju ribu ferihin, jer Allah ne voli one koji se raduju u tom smislu, koji se raduju grijesima, koji se raduju ovome što su spomenuli. La haole lana, vela kuvete ila bila, molim Allahe te bare pitala da nas sačuva. Ovo su neka od svojstava koje smo spomenuli, a ima i mnogo toga, a svakome vjerniku je obaveza da se druži sa Kur'anom, a naći će ova svojstva i vjernika i nevjernika, vjernika kako bi se držao, a nevjernika kako bi bio što da sve od njih. Tako neka se svako vrati Allahovi knjizi i sunetu Allahovog poslanika sa sveme i bit će sa Allahom te bareke vtala nakon traženja upute, biće inša Allah vtala od upućeni. Molim Allah te bareke vtala da nam oprosti naše gdje, da nas uputi na pravi put, da se smiluje svim muslimanima. ja kulu kao lihada, wa stakfiru Allahe li walakum, u li sa'iri mu'minina min kuli zembim fa stakfiru, innahu huval gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ibn Qayyim رحمه ta'ala تعالى u svojoj knjizi spomenuo deset stvari koje sa kojima čovjek može da stekne Allahu ljubav. I ta knjiga je prisutna, alhamdulillahi rabbil alamin. Deset stvari na koji će način da čovjek stekne ljubav Allaha te barek Pa je spomenuo rahimahullahu ta'ala prva stvar jeste čitanje Kur'ana i razmišljanje Allahu Allahovim subhanahu wa ta'ala ajetima. Sljedeća stvar jeste da se, Allah, da se insan približi Allahu te bare da, da, da, dobrovolnim ibadetima, na silama, nakon ispunjenih obaveza. Jer Allah te bare kada jer je to jedna stvari sa kojom čovjek stiče Allahu subhanahu wa ta'ala ljubav. Treća stvar jeste da stalno spominje Allaha te bare kada Jer čovjek u istinu spominje ono koga voli. Jer u istinu čovjek spominje onoga koga voli. Kada, kada vidiš da si zaboravio neku osobu ili da nikad ne spominješ, ona zna da je to razlog, ona zna da je sebe tome da tu osobu uopšte ne voliš. Zbog toga i ne spominješ, zbog toga ti nije ni na kraju pameti. Ako voliš Allaha te barek etala i ako želiš da stekneš njegovu ljubav, spominje Allaha stavno, subhanallah spominje Allaha subhanahu wa ta'ala stalno, neka ti bude Allah, Allah se bare sada na jeziku i u srcu. Spominji ga svojim srcem i svojim jezikom i svojim djelima. La hawla wa la kuvete ila ila. Sljedeća stvar jeste da daš prednost Allahu i onome što Allah voli nad onome što ti želiš i ono što, što ti je drago. Sljedeća stvar jeste <clears throat> da naučiš imena i svojstva Allaha Tebareke ve ta'ala jer ćeš je svako onaj koji upozna Allaha kroz njegova lijepa imena i njegova plenita svojstva, svako ko upozna Allaha te bare kretala kroz njegova imena i svojstva, sigurno će ga zavoljeti. Sigurno će ga zavoljeti. Njegov i bare će se prema njemu povećati, pa će ga i Allah te se kretala zavoljeti. Sredeća <clears throat> stvar je da čovjek prizna Allahu njegovu, njegovu dobrotu i njegove blagodati koje mu je dao da priznaš Allahu blagodati koje ti je dao, da ih priznaš i da si Allahu zahvalan. Pa ćeš tako steći ljubav Allaha Jalla wa Ala. Sljedeća stvar jeste da se čovjek osamljuje sa Allahom te barike Da se osamljuje sa Allahom te barike i da Allahu te barike iznosi svoje probleme, želeći se samo njemu. Želeći se njemu i moreći ga za spas i moleći ga za rešavanje njegovih problema ponizno, iskrušeno, jer Allah, Allah i to voli. Allah voli kada govoriš, Allahu moj, kada ga zoveš ponizno, ponizno, srcem, la haure vela kuvete, ila bila. Sreća sva jeste druženje i sjedenje sa dobročiniteljima, sa Allahovim iskrenim grobovima. Jer kod takvi ljudi neće šuti ono što je zlo, neće šuti ono što Allah voli, neće ti se srce ubrljati kada se družiš s onima koji su dobročiniteli i koji su Allahom te barek tada pokorni, koji su Allahom poslaniku srme odani. La haule vela kuete ila vila, sa takvim ljudima ćeš naučiti jednu stvar, a to je jedna od najbitnijih stvari koju čovjek može da nauči, a to je da dobro razmisli prije nego što kaže nešto. Da dobro razmisli prije nego što kaže nešto. Kao što kaže Allah u poslanih sudame, men kjane yu'minu billahi wal yom ilahe, ko veruje Allah i sudnji dan, fel yakul hajret au jesmud, neka govori dobro ili neka zatvori usta, neka šuti, bolje da šuti. Neka govori hajret, neka govori što dobro ili neka, ili neka šuti. I zadnja stvar jeste da se čovjek odrekne i udari od svega onoga što izaziva Allahu te barike da srđbu i mržnju te barike tada. Molim Allah te bareke ve taala da oprosti meni i vama i svim vjernicima. Na kraju želim da posjetim vjernike na jednu veliku obavezu, a to je zekat. A to je zekat. Davanje zekata. Allah te bareke ve taala neće primiti nama sam bez zekata. Allah te bareke ve taala skoro u nijednom ajetu skoro u nijednom ajetu u Kur'anu nije odvojio namaz i zekat. Zbog toga posjećam vjernike na davanje zekata jer je u tome obaveza velika prema Allahu te bare gledala. Druga stvar je se sadakatul fitr, koji je obaveza svakom muslimanu kada ga da prije Bajrama. Obaveza je svakom muslimanu za svaku osobu. Čak je Allah te bare gledala obavezao velike da daju sada sadakatul fitr za djete koje još nije rođeno, koje još u stomaku. Da da za njega, da izvoji zeka za njega. Isto je onoliko koji za odrast osobu. Zato savjetujem sebe i vas i podsjeća vas na ovu veliku obavezu, a to je davanje sadaka tu fitra. Sa Allahom te barke vatala dozvolom, ovdje će se davati sadaka tu fitru, u subotu će se uzimati. Sa Allahom te barke vatala dozvolom, od pet pa na više eura. Zato svako neka se odazove ovome. Neka se odazove Allahu, Allahu obozi u te barke vatala. Zašto subotu? Zato što ne znamo da li će fajan biti u nedelju ili u ponedjeljak. Dakle, molim Allah te bare kvetara, da nas učini od onih koje on voli i koji njega istinski vole te bare kvetara. Molim Allah te bare kvetara, da nas učini od onih koji su najbliži Allahom poslaniku u njegovom ponašanju i u njegovom djelovanju i u izvedu. Molim Allah te bare kvetara da oprosti meni i grijehe i svim muslimanima. Molim Allah te bare kvetara da nas uputi na pravi put, da nas uputi najlepšim ahlakom, Volim Allaha te barek da poveća naš ibadet, da bude veći nego što je bio u Ramazanu. Volim Allaha te barek sada da nam dozvoli da još jedan put doživimo Ramazan kako bi ga mogli se barek da sada slaviti i valiti. Subhane od sada. Molim Allaha te barek da pomogne islami muslimane, da pomogne džihad i muđahide na svako mjestu. Molim Allaha te barek da da muđahide učini kostko koja guši krvo nevjernika. Molim Allaha te barek da zemlje muslimana učini grobljem neverničkih vojnika, molim Allah te barek tada da ispravi naše šehove i našu braću iz zatvora, molim Allah te barek tada da uništi tagute, njihove pomagače, od vojci policije i lažnih, u, lažne uleme koje može, za koje možemo reći, reći popovi, molim Allaha svi sihrbazi, piranovi sihrbazi, Bolim Allaha te baraka tala oprosti meni i vama i svim vjernicima, kuru kao li haza, wa stakfiru Allahe i wa lakum, wa li sairi mu'minina min kuli zem, fa stakfiruhu innahu huwa al-gafur rahim, wa akhim salam, baraka Allah. يا من يرى يا من يرى من يرى كان مني في الزمان الأول من يرى ويرى وصول غذا الجنين ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمطر قره يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل يا من يرى يا من يرى بطنها في ظلمة أخشى بغير تمقر يا من يرى ويرى مكان الوطن من أقدامها أقدامها سيرها وحكيتها المستعجل ويرى ويسمع حس سماه ودونها في قاع بحر مظلم متهول أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى زمان الأول يا من يرى